зачинятись на всі засоби кожного вечора і тремтіти. Ну, я не думаю, що вбивця поткнеться сюди вдруге. Його тут надто добре прийняли. Ну, все ж таки, це мало заспокоює, зауважив і сюрло. Коли П'єр Бертикс закінчив оглядати садок, ми попрощалися. Машина чекала на нас у кінці мосту капітула. Через кілька хвилин ми приїхали. Комісар завів нас до свого кабінету, упевнився, що двері добре зачинені. Я намагався вгадати, про що зараз може піти мова. Я не розумів, що нового міг знайти Бертрікс, одначе він здавався цілком задоволеним. Ну що ж, почав Бертрікс, я гадаю ми можемо приготувати зараз же нашу другу хлопавку. Ви вважаєте, перша не дала ніякого результату? Навпаки, навпаки, результат є. Зізнаюсь, мені не пощастило побачити сьогодні нічого нового. А вам, пане комісаре? Комісар зняв окуляри, заходився їх протирати, але не відповів. А не було чого бачити сказав Бертікс. В кожному разі я, як і ви, нічого не побачив теж, але почув, почув. Я почув сюрло. Він бреше. Слухайте но, пане Норею. Я уважно вдивлявся в обличчя детектива. Сюрло сказав, що ввечері, почувши кроки в садку, він піднявся з ліжка. Я спитав, о котрій годині він відповів за чверть до одинадцятої. Мовляв, подивився на годинник. Але в ту ніч за чверть до одинадцятої на Тополовому острові не було світла. Ну, ви самі казали мені про це. Та правда, світла не було. З пів на одинадцяту до одинадцятої. І Сюрло не міг побачити час на своєму стінному годиннику. Якби запалив свічку або гасову лампу, він би неодмінно сказав про це, коли я спитав, чи вмикав він зовнішнє світло. А замість цього Сюрло відповів, чи я такий дурний. Тож Сюрло вигадує. Як усі люди, що вигадують, з часом збагачує свою оповідь новими подробицями, вдосконалює її, щоб надати більшої вірогідності. Він просто забув про одну деталь, що світла не було на всьому острові. Можливо, він про це і не знав. Але тоді зауважив я постріли з револьвера. Ми не можемо гаяти час на припущення і гіпотези. Сьогодні ми виявили безперечний факт. Одна людина бреше про одну з обставин потрійного злочину на Топулевому острові. Цього разу не йдеться про невуловного втікача, а про людину, яку ми маємо тут під рукою. Заарештувати його? спитав комісар. Правду кажучи, я вважаю, що не варто. Бо маю намір уже завтра кинути другу хлопавку. Хоча навіщо чекати до завтра? Почнімо сьогодні вночі. Пане Норею, ось як ми вчинимо. На дворі стояла тиша. Я подивився на годинник. 25 на 10. Чекати лишалося ще 35 хвилин. У будинку ні шелехне. О 9 годині племінниці вдови Шарло полягали, я чув, як вони пішли до своєї спальні і вже не виходили. Заряджений револьвер лежав у шухляді. Я витяг його і поклав на похваті поряд із книжкою, якої не читав.